已經係月尾啦，你交咗月費未呢？未交嘅話，就請到 myradio.hk 節目月費收費表，揀選你想撐嘅節目。預先多謝大家持續支持 myradio 節目月費計劃。 李怡嘅新書《重拾優雅同獨立之精神、自由之思想》已經出版咗啦！有興趣嘅朋友可以喺二零一七香港書展期間前往普羅政治學院嘅攤位一 B A 十四購買，萬勿錯過。 ブロンスティンガーの内からはキングヘイローが伸びてきた2番手外からは敵だと突っ込んで2番手に並んできたフェアリーキングブロンゴールイン勝ったのはフェアリーキングブロンオルフェーブルオルフェーブルジェンティルドンナオルフェーブルジェンティルドンナ並んでゴールインわずか係咪啊？步步友喺外邊呢，好似行過咁已經過晒㗎啦。中間位置有精彩日子埋邊大運財，外邊嘅大賽波士接近終點，步步友 好啦，翻嚟第二節嘅馬場 USB 啦。咁頭先我哋都講咗太多，即係總結啊。咁啊，所以咧就係啊，就都都都事不宜遲啦。咁我哋咧嗱，就同大家又講講翻啲歐洲嘅情況啦。咁其實咧嗱，誒、呃，即係咧我就會係咁樣去劃分啦。咁啊誒，即係其實今年歐洲嗰個馬壇咧，就三歲馬就就一嗰嗰、個嗰、個爭逐咧，都其實都幾 都即係又叫叫做都有都叫做總説都叫做有一兩匹比較突出啲。咁即係嗰個混戰嘅情況就冇咁嚴重。咁但係咧年長馬嗰度咧就精彩啦。咁啊，不如咧我哋咧嗱，或者咁講啦，啊誒、幾個組別咁講啦，誒、短誒陣間我哋逐個逐個，佢有啲組別咧就短途馬。 就誒、有啲組別咧就三歲馬會好啲，係啦有啲組別就年長馬會比較好少嗱，少。咁我哋首先我哋就不如咧就因為咧誒、或者我做一個少少嘅概括先啦，即係話啊好啊好啊嗱，其實咧今年咧嘅歐洲馬壇，我覺得有啲時光倒流翻去二十年前，即係十五六年前咧，惡八人即係嗰件我哋所謂酷蒙嗰件衫同高多芬嗰件衫，今年就真係佢嗰兩個陣營。 最突出啦，尤其是高多芬添，因為高多芬其實咧，自從阿戴圖理冇做高多芬個主帥咧，其實都沉咗一段都幾長嘅時間，誒啲馬又唔得啊，誒、買翻嚟又唔買翻嚟嗰啲馬又搞唔掂啊，跟住又誒、跟住你又有呢個艾沙朗尼事件啦，因為本咁啊，咁跟住阿高多芬就將個牌將個練馬師分咗兩個啦，一個蘇萊，一個艾沙朗尼，諗住就可以好啲，咁點知艾沙朗尼連個牌都俾人釘埋啦，咁 跟住就誒、搞到而家咁佢佢跟住而家就要轉過晒所有嘅嘢，因為其實就陣間可以講嘅，咁結果今年咧就真係咧油王同埋即係又又翻翻去二十年前嗰個狀態啦，就係、油王高多芬藍色衫啊，同埋嗰個古魔啊嗰件衫咧，又有好幾個組別咧，都係佢嗰兩隻馬最突出你都嘅。可以咁講嘅，係啊因為咧其實就應該咁講啦，應該應你講緊呢個即係叫做復古啦，係啊係嘛咁其實就 即係誒、呃我仲好記得得當即係好多即係十幾二十年前，即係千禧年嘅時候，咁、嗯即係其實嗰兩個陣營高多芬同埋古魔啊，係係真係你即係鬥過你死我活嘅，咁啊，好似啲以前嗰啲誒。天文學家對奇異光芒係啦，嗰嗰啲咁樣啦。咁但係真係你都講咗嗰個嗰、個嗰個大概嗰個 timeline 啦。咁但係就係話，其實除咗呢一樣嘢之外咧，咁另外一個原因點解高多芬有一 段日子嗰啲馬係即係跌得咁緊要咧？咁其實同佢個經濟有關，因為杜拜曾經即係叫做爆個煲啦，經濟都有危機啦。咁當時都好大鑊啦，即係好多即係我即係當年我去三一一去睇杜拜世界盃嗰陣時。 嗰陣時睇到我去杜拜睇嗰啲行嗰啲地方咧，係冚唪唥咧啲啊好似空好似死城一般嘅，即係有啲起起下起，有啲屋起起下就起冇起到啦，咁同埋有好多爛尾樓啦。咁嗰陣時嗰、個嗰個情況係好惡劣嘅，咁變咗咧，即係油王都冇，油王都要顧住搞經濟，佢仲邊有心機搞馬？即係你仲要即係如果如果 佢仲喺度喺度搞緊個經，即係個自己個國家咁大鑊，你仲要大使金錢去搞馬喎？咁你話你即係講唔過去啊嘛咁其實佢都做咗好多嘢啦，咁但係就啊嗰陣其實話除咗馬就係天文學家。 鬥奇，即係嗰個世代嘅有杜拜千禧啦嗰邊，騎師就係大圖里就代表呢個高多芬，大圖里對近能咯，係啊，就大圖里鬥近能，真係或者兩個大圖里對呢個范義龍咯。係啦。因為范義龍都做過古魔啊主帥噶嘛，咁啊，所以咧嗰當當時咧就即係其實都都此起彼落嘅，咁其實都好精彩。即係嗰嗰三個都係而家叫做神級嘅師傅嚟㗎。冇錯啊咁當然大圖里而家 今年其實都仲要講大圖里啦，陣間講個馬女組係啊，別因為佢都嘅時候因為今年大圖里都都有一個創舉，雖則佢皇家亞士谷就因傷就退出就跑唔到啦。咁、但係咧之後咧都都俾翻佢都真係爭取到啲嘢。咁但係咧我哋咧而家咧就先講下咧， 即係嗰個歐洲短途馬。嗱，其實短途就最緊要係幾隻嘅啫，咁啊逐隻逐逐好啦我哋哋可可以一路睇片一路講下啲係啦歐洲短途馬啦。首先咧睇翻阿黃直錦標，因為大家其實睇越洋轉播都睇過，就睇翻黑色衫嗰只 Lady Ovelia 而嗰只家一路越奧維里亞。閃越出有閃。嗱呢一隻馬咧就係兩歲，其實曾經都誒。呃 好好受矚目啊！但係就流過鼻血啦。今次就黃誒、呃跑呢個黃直錦標受讓九磅就贏得都好輕鬆啦咁樣。咁呢一隻亦都係今年其中一個叫做即係好啦。我哋睇一場英聯邦杯，其實前面咧全深藍色衫。 全誒後邊全深藍色衫嗰隻巴洛妙筆，藍帽藍衫就係嗰隻 Harry Angel 啊！咁其實呢兩隻馬之後七月杯就會再鬥過。嗱，喺跑完呢場之後咧，巴洛妙筆咧暫時都係未敗之師嚟嘅。咁但係咧呢隻客 Harry Angel 咧，其實已經係越追越近，其實逼得佢好緊要噶啦。咁呢一場咧就係巴洛妙筆贏嘅。咁但係去到七月杯嘅時候咧。 咁咧，咁你就會睇到啊！呢只誒 Harry Angel 咧就反先翻只巴洛妙筆，咁巴洛妙筆就跑過第四嘅。咁另外白帽綠心就係嗰只利馬圖，其實佢就代表呢個連長即係利馬圖啊嗱，因為呢只 Harry Angel 都係三歲馬嘅，其實今年咧就真係全面換誒、呃短途馬就真係 全面咁去更換啦。咁你見到咧就只 Harry Angel 就反先翻嗰只。巴洛妙筆啦，咁啊贏翻嗰只贏埋嗰只利馬圖啦，咁樣嗱，其實先我哋都成日講一樣嘢，就係話歐洲咧，我哋跑短途咧，就成日我哋我哋都做好多賽前預測，我成日都話，喂歐洲跑短途成日都爆冷嘅喎，咁你係咪要？一點解會成日都爆冷嘅？因為咧佢哋咧嗰個質素咧， 就真係同澳洲啲短途馬咧就真係誒、呃有有有一段唔係唔係有距離，係有一段嘅距離係有嘅，好明顯嘅係好明顯嘅距離嘅。咁所以咧就誒、呃、變咗個質素，大家都唔突出之下咧，就有時你贏下，有時我贏下。誒唔係爭好多，爭兩三個馬。今日你贏我三個馬，喂，聽日我可以又可以贏翻你。所以咧就成日都爆冷嘅，即係歐洲。咁但係去到今年咧。 就唔同啦！嗱，今年咧誒、跑短途嘅一級賽啦，即係講歐洲嗰邊啦。誒、咁大家睇到黃石錦標奧維利亞大熱門贏嘅，巴洛妙筆英聯邦杯都係大熱門贏嘅。咁你就算去到七月杯啊，咁嗰只誒 Harry Angel 佢都係次熱門 左右嘅，咁咁都係即誒係啦係大次正係啦，正次熱門利馬圖咧都挑返嚟啦係誒屬於歐洲，佢佢唯一真係連長，同埋嗰只空心石人啊，就天命咧係。天 man 啦，係啦，咁但係其實呢兩隻已經係開始係已經係 喺今年嚟講已經係佢又冇退步到，但係其實嗰三隻就上緊嚟嘅。冇錯嗱，值得一提就係嗰隻巴洛妙筆啦，其實佢就兩歲去到拍英聯邦杯都未輸過噶，但係去到七月杯咧就終於就輸翻俾嗰隻 Harry Angel 啊，咁樣就佢有啲似邊年咧，就係似嗰隻誒 Harry Angel 嗰我自己覺得咧就有啲似嗰隻誒短途版嘅列卓斯特啊，因為列卓斯特咧佢三歲嗰陣咧又係季初咧，其實佢次次咧都係俾嗰隻誒教堂峽 谷嗰隻 Grand Eagle 咧就食住佢嘅，咁、但係去到後邊啦，咁啊跟住就發威啊，咁啊再誒嚼低埋嗰隻國管局嗰隻對 Minding。 Minding 啦，係咁但係 Minding 今年就傷，誒傷咗退埋 Minding 都退咗役啦係已經國啦，管係啦，咁所以咧就變咗就係話，而家呢一隻咧就變咗就係上緊去。誒、巴洛妙筆同埋奧維里亞咧， 其實佢有一樣嘢都兩個有個相同嘅特點，就係兩個都係同一個老豆叫做 Scatter Daddy 啊。 skip 啫，係啦，咁但係咧，佢老豆就死咗噶啦，即係已經先遊咗噶啦。咁其實就變咗就係最後一批仔，所以巴洛妙筆咧。 個部署上邊咧，阿 Kumo 就要好小心嘅，佢要，因為佢咧就要諗，要叫做成全血脈咧，佢就要好諗清楚，就會點，就會點樣跑。所以其實咧，誒、啊，阿菲爾士賽雖然 Kumo 而家都仲係，誒、佢有個個位啦，哦你係啦，你陣間先講阿係啦，菲爾士賽係啦，嗰啲咁咧先啊咁變咗咧就係話呢三隻馬，咁但係奧維里亞咧就我我同阿師兄嘅睇法，我哋咪後有啲交流嘅，大家有啲都唔同睇法。奧維里亞跑完呢場咧，我初初估咦 你咁犀利去跑七月杯啦，咁樣唔係。 佢跑南索普錦標，佢跑一千。嗯咁咧，我咧就喺度諗一樣嘢啦。啊，呢只嘢誒，佢、其實就算喺誒英國，佢都以之前都係一千就會好啲嘅咁樣，但而家亦都試過流鼻血，唔知係咪咁樣唔敢唔敢上去唔敢去跑千谷咁行二啦咁樣。咁但係誒，咁、但係我我就始終我就真係覺得呢只可能真係一千碼嚟嘅，因為如果得嘅。 佢就上去跑住拉級啦，跑嗰啲，因為始終英國跑五化窿同埋跑六化窿，喺嗰個地位同埋個級數上邊，都已經其實係有一段有啲距離嘅。其實佢佢即係個賽事嗰個認受性喺六化窿係啦你。嚴格嚟講啊，你就係啊算就算你講呢個南索普錦標又好，你講呢個希度嗰啲又好，咁始終咧英國嗰英國嘅短途三冠咧，都係以皇席錦標 首關，係次關就係鑽禧錦標，尾關就係七月杯。係啦，始終都係呢三場就都係主導。嗱，你講緊嘅英聯邦杯，因為佢都仲係新啦，咁但係就係話即係叫做俾多個出路佢，因為其實都係係啊點講啊？誒、誒，希佢就整整多場喺嗰個皇家亞士嗰個賽期嗰度咧，就整多一場，就叫做話俾多啲。 誒、叫做歐洲嗰啲短途馬就多一個出路咁解嘅啫，咁但係始終嚟講，我哋啲你啲頭先我講嗰個三場咧，先至係英國 英國短途三冠嗰嗰個主流，咁你就算去到你去到嗰啲南索普嗰啲，就好多就係你話可能避咗避咗七月杯唔跑，咁就會走去跑嗰啲南索普啦，又或者希度啦嗰啲嗰嗰嗰類咁樣咁咁樣嘅情況嘅。咁、所以咧嗱，其實咧就講講翻啦，咁啊，即係你講嗰三幾幾匹嘅嘅嘅短途馬，咁都好明顯啦。即係其實陣間我哋喺尾嗰度咧，我哋個 俾嗰個嗰個排名表大家睇咧，都好清，都大家都會知道而家嗰個情況。咁但係就係話，因為你講啱啱啊講開短途馬，咁啊亦都係因為都有一啲有一啲即係歐洲嘅短途馬，亦都有亦都係有一個咁嘅嘅意圖咧。 誒誒係想參加嗰場，即係啦，遲啲澳洲跑嗰場亞非爾士賽啦。咁其實咧，我都想趁呢個時間咧，都講少少關於亞非爾士賽嘅而家嗰個近嗰個而家最新嘅情形。嗱，咁其實咧就最好喺好幾個嘅嘅澳洲嗰邊咧，其實咧而家澳洲喺嗰邊咧都已經係不斷呢啲新聞都一路都喺度碌緊嘅啦。咁啊碌緊啲乜嘢嘢咧？第一 就係、當時咧，即係而家咧就逐個就已經披露咗咧嗰十二個買咗嗰十二個位係啲咩人。嗯， OK，咁你跟住咧，我而家個，因為我冇整到個圖啦，咁我或者第日有我或者下一集我先至再俾翻大家睇，或者我將呢個圖整咗之後擺上個網度，你哋自己參考。咁但係咧，當你睇到嗰十二個位咧，即係邊邊啲人攞咗嗰嗰個位咧，其實都好出奇嘅喎。嗱，咁啊嗱，首先啦，咁就係第誒。 誒、代表代表佢出賽嘅上多湖啦，背後咧咁就係邊個咧？就係、Ingham 啊，即係呢個雞王啊！即係以前咧八邊形嗰件衫，嗰嗰班嗰係人，咁就 G 嗰個叫做代表個 GPI Racing 咧，咁就其中一個位啦。咁另外一個就係 Equus Farm 咧，嗱 Equus Farm 咧， 咁就係近年呢、個背呢、個 farm 嘅背後咧，都係都係中都係中國人嘅喎。係咁啊，佢而家都谷得誒、呃即係而家嗰個推宣傳都好犀利嘅，因為咧佢好似誒、呃、當家精選嗰個父系咧，都係擺喺呢個室黑嗰度神啊係啦，就係擺喺呢個 farm 嗰度。黑神佢除係啦咗當家精選今年拍賣會最貴嗰只家品王者，都係佢喎，都係黑神嘅出自。係啦，咁我首先，但係就呢個 farm，即係呢呢一呢一呢一年呢一兩年咧，都做咗好多推廣。 咁如果大家有買開我睇開嗰本大馬寶咧，咁其實咧佢差唔多期期都喺嗰度落廣告嘅，咁啊大家可以嗰度睇啦嚇。咁跟住啦，另另外一個咧就係誒誒，咁佢又揾咗隻咩馬跑咧？嗰隻叫做 Huson 啊，咁啊誒誒，應該都係嗰個牧場。 必出嚟嘅嘅馬嚟嘅，咁我要再補充翻啲資料，再話俾大家聽。咁跟住啦，就誒、呃另外咧就有一個叫做 U Long Investment 啦，咁呢個好明顯就係、就係、又係逐黨中國人擁有嘅嘅嘅嗰，咁佢就揾咗隻女王柱啊，嗰隻 s u r i l Rain 啊，咁就代表佢去跑誒、呃即係暫時咧就 book 咗呢個位啦嚇。咁、當然啦，而家一日都未跑，咁都仲可以有變數嘅，但係即係而家暫時。擺咗落喺度嘅，咁就就就我就就當佢當佢有份先啦。 咁啊，跟住啊，另外啦，就拍賣會嘅恩利樹啊，English 咧，咁佢又買咗個位嘅喎。咁啊，咁就揾咗隻 Fail Swoop 啦。咁呢只我哋遲啲先至講俾大家聽嗰只馬啦。咁啊，巴洛妙筆啦，咁啊，就咁當然啦，如果酷磨就當然唔會執輸呢、個，另外一個位就酷磨買咗啦。咁佢就而暫而家咧，佢係擺咗巴洛妙筆上去嘅。咁但係當然。可能如果即係話跑完七月杯，佢可能又又要再考慮過又點樣，因為佢七月杯輸咗啊嘛。係咁佢可能又考慮過 再換個隻都唔頂。咁但係咧，即係咧，如果我就咁睇古波亞嗰個短途馬陣營咧，咁暫時如果佢冇呢一隻呢隻唔跑嘅話咧，咁我都諗唔到佢揾邊隻啦。咁所以咧。可以借帳啦，啊，咁啊，或者一件事，但係但係但係，如果佢呢啲買到 佢呢啲 farm，如果佢自己買，佢冇可能，除非真係冇嘅啫。如果唔係，佢唔可能會假手於人噶嘛。即係自己都要點都要揾一隻出嚟代表啦，係咪？咁所以咧，佢所以咧，暫時咧，佢巴洛妙筆就都仲係喺度嘅。咁啊，當然啦，要睇而家距離跑嗰場馬都仲有兩個幾月時間，咁當然都仲有變數嘅。其實我而家講呢啲，即係擺喺度買到。遲啲可能都會有變，或者粗粗下傷咗咁唔跑得，咁你就要揾個第二隻噶啦，係咪先？嗱，咁跟住咧，另外都有啲咧，都有啲 即係啲單位咧都幾得意。咁啊，另外一個咧，一個咧就係一個個人啦，叫 Day Damian Flower 啦。咁呢個應該都係一個馬主嚟噶啦。咁啊，另外啦。賭場啊，Star Casino 啊，即係咧喺誒悉尼雪雪梨開賭場嗰、個嗰、個嗰、個機構咧，Star Casino 咧，佢都買咗個位嘅。咁呢個位啊，就就但係咧，佢就仲未暫時咧，仲未喺度 nominate 誒即係誒提名佢嘅馬匹參賽啦。咁啊，另外啦，TAB 都有啊，即係 TAB 係乜嘢咧？即係咧 所有賭馬喺澳洲賭馬嗰個投注局啊。 TAB 咧都有一個都買咗個 slot 嘅，咁咧就同阿咁樣佢就已經係好早，其實好早階段咧，佢就同阿活侯夫人咧就已經達成咗協議啦，咁就俾佢只英利樹咧就出嚟跑啦。上次英利樹都爭啲偷雞贏到只上多湖啦，係啊咁啊睇住阿阿阿阿戶後夫人嗰個樣又啊贏啊咁啊，跟住係啦，跑嗰場 TJ Smith 啊嘛，係啊係啦咁啊爭咗最後嗰步先拔過，咁啊俾佢啄咗。咁所以咧，英英利樹咧，其實咧當時誒、呃我記得就係話當時佢宣布呢個決定嘅時候咧， 亦都已經講咗咧，就會係俾阿薛恩跑嘅，即係咧甩褲嗰個啊。係啦。咁啊，而家甩褲嗰位阿阿薛恩咧，咁啊啱啱最之前嗰幾個月咧，佢就喺美國客串咧，成績就非常之好。咁就應該就誒、呃再跑埋呢個零禮拜咧，咁啊八月份咧先至翻喺先至翻去澳洲復出。但係佢喺美國咧就一喺 一致好評喺嗰邊啊。咁啊，跟住啦，就另外就係阿華里納啦，華里納又買咗個位嘅，咁啊唔知揾咩馬跑啦唔。知揾咩馬跑啦。咁啊，隻黃銅公子又冇咗啦。咁啊，如果咁啊，唔知佢所以佢而家咧，誒、所以咧喺各大嘅博彩公司啊， 你會見到雲絲仙子係榜上有名，有賠率嘅，有賠率㗎啊有賠率，但係冇填佢個名落去，就係啊因為馬里納有個位啦。係啦，咁係啊啊華利納有個位啦，咁跟住啦，澳洲賽馬會啦，Australian Turf Club 真係管理蘭域馬場、玫瑰崗、和域園。 肯特伯利呢個馬會咧，即係兩個馬，即係誒呢個馬會誒、呃澳洲賽馬會咧，即係其實我都係會員嚟嘅，即係我都有份，我哋我都有份有個位嘅 Australian Turf Club 都有個位，因為我做咗呢個會員係啊，我做咗廿幾年㗎啦，我係啲 founding member 嚟嘅， 咁啊都有個位，咁跟住另外有兩我想講啊少少嘅呢個 Australian 嗰個塔，佢佢咧就誒，因為都睇過啲新聞，誒佢呢個喂咁大個馬會，佢俾只咩馬跑咧？咁啊，其實咧佢咧就應該遲啲咧就會公佈咧會有啲預賽啊，係啦俾佢哋俾啲俾冇錯啲俾啲冇錢買位嗰啲，咁係有又唔可以話冇錢買位，俾啲想跑而又唔想俾錢買位，就俾佢哋爭出線嘅。咁其實咧，佢我覺得就係講咗有兩場係嘅，啦其中一場就係首映錦標 Premier Stakes，咁即係嗰條首映錦標，如果我冇記錯係啦咧，亦都係曾經雲絲仙子 復出跑嘅其中一贏過嘅賽事嚟嘅。咁啊，咁啊呢場係其中一場，另外一場我唔記得咗係索斯定係定係乜嘢啦。咁但係肯定一場咧就係首映錦標，咁佢就會攞呢一個咧，咁其實都係好事嚟嘅，即係變咗有個馬會攞咗一個咁變咗即係嗰度咁樣晉級有個位。咁當然啦，如果佢咁樣買咗個位，咁呢兩場賽事會點樣處理咧？獎金會唔會加碼咧？又或者會嗰個限制係點樣咧？咁啊德不失為一條好橋啊！咁梗係好巧啦，所以我點解初初同你講話呢個搞呢個賽事嘅時候咧， 係一定係就係呢啲新聞就係好多呢啲咁嘅苗頭啦。咁啊，跟住另外有兩個咧就叫做個人啦，應該都係馬主嚟嘅，一個 Mike- Max Wick- Whitby 啦，同埋另一個叫做 James Herring 嘅人啦。咁就買咗啲十二個位嘅，咁啊 total 啦，咁啊但係嗱吉六每一個位咧就值六十萬。 咁即係話咧，呢度咧就只係計嗰一千萬獎金嘅嘅嘅七十二個 percent，即係呢度夾埋七百二十萬啦。咁剩低嗰二百八十萬係點樣籌咧？咁就會係咧嗱，就會係經過一啲譬如係誒、呃一啲贊助啦，或即係澳即係個澳洲賽馬會會揾人贊助啦，又或就同埋咧就係話喺 當個賽日喺馬場裡面嘅嘅營運啊，即係譬如話餐飲啊、賣紀念品啊，又或者誒嗰啲合法外圍莊家，即係喺嗰度投注會抽要要要會擺要擺嗰啲叫做我哋要叫抽心車啊，係啦，要抽少少，要抽少少啊，或者有啲點心車啊，或者有啲誒誒擺喺度販賣嗰啲咧，就會喺嗰度咧就籌埋嗰二百幾萬，咁就湊夠咧誒誒 嗰個一千萬嘅總獎金，所以咧夾錢射龍門，夾錢射龍門。咁但係咧，即係咧，你而家咁樣睇落去，你見到呢啲咁，即係好似你而家嗰個嗰、個嗰、個嗰、個嗰、個位嗰、個擁有者同嗰啲馬嗰、個咁嘅互動，中環交錯，到到最後，即係咧。佢呢個已經係完全係做到嗰個市場效果啦，即係所以我覺得呢啲即係所以因為當初我個我我我同你嘅諗法係好唔同嘅，就係、我覺得呢呢個呢個咧可能分分鐘咧會比 澳誒、呃美國嗰個飛馬世界盃仲會更加成功添，因為就係、就係、就係呢就係就係因為呢樣嘢令到大家嗰個談論點嚟嚟去去都兜翻落去，同埋咧每一次即係即係跑完一啲賽事之後。咁啲人就會自不然咧，就會又會楞翻呢一場阿菲爾賽嚟講啦。咁啊有啲話會唔會買位啊？咁亦都有人咁講啦。嗱，你頭先我見到頭先我都講咗有幾個位係未有馬噶啦。咁會唔會有香港馬去跑咧？ 咁其實咧，即係都有説啦嚇，都都有啲都有啲江湖傳聞啦。咁呢個就真係未經證實嘅，就真係唔好話我亂講嘢。我我話明係未經證實嘅。咁就話阿大魔其實都有諗過嘅。咁啊，即係諗過喺誒誒。幾個地幾個幾個渠道就睇下揾唔揾揾到揾個位出，咁但係問題話佢揾只咩馬去跑啦，咁啊有啲人講就話佢最好嗰隻係新力風啊，應該新力風啦，咁啊但係但係就即係會唔會咧？咁啊呢個就要下回分解啦。咁又或者可能嚟緊 阿大魔喺嗰喺澳洲揾到隻好嘢，直情留低跑埋先翻嚟，咁都得噶嘛。咁所以咧，咁、所以咧呢呢個咧嗱呢個呢、個呢、個阿菲爾士賽咧，咁我就我就會係即係會誒、呃定期咧，即係當我有得。有啲綜合呢啲有啲咩新嘅消息，會我會綜合咧，就會喺度再再同大家 update。咁啊講到講完短途馬，因為都剩翻誒，我想講咗馬女先。係啦，咁我哋講一講點解馬女啊要我要講馬女先呢？嗱，因為今年呢， 我相信係最好嘅二千四百米嘅馬呢，就喺呢度出現啦。嗯其實今年呢，三歲馬呢，因為時間有限，三歲馬呢，都係女人好過男人嘅。其實得兩隻馬嘅啫，咁我哋睇睇片。片先啦。首先咧就睇下隻 Winter 嗰只誒誒冬季啊呢隻暫時全冬季啊深藍色衫，架酷摩呢場就包辦三重彩，但係呢隻 Winter 其實就係 英國一千堅尼、愛爾蘭一千堅尼，加埋呢場叫做加加冕錦標啊三歲一級賽嘅馬會佢贏晒㗎啦，呢個人係皇家亞士谷嚟㗎喎。係啦嗯，咁咧就而家佢咧玩晒㗎啦，基本上馬女即係基本上千六米咁樣。 最好就係佢嘅啦，即係馬女嘅一里路線就係佢玩晒。嗱，最緊要睇呢只呢只馬，大家記住佢個名叫 Enable。誒、佢係英今年嘅雙料橡樹大賽，即係阿着緊阿都拿王子而家嗰件衫放頭嗰只。粉紅帽戴緊頭嗰只誒啊，酷摩或嗱，即係佢有啲叫女版海刀之星，點解咁講呢？酷摩呢場出五隻馬，真係圍佢都圍佢唔到。而家佢贏五個馬位翻嚟，加埋佢之前贏英國嘅橡樹大賽呢， 嗱而家贏到收姜嘅，都係贏五個馬位翻嚟。咁咧而家咧就外圍嘅 Bookie 咧就列佢做海船門嘅大熱門，大熱門佢係五倍嘅，應該係如果我冇記錯。嗯嗱點解咁講？我特別要講咗馬女先咧，即係其他嗰啲都，因為其實今年馬仔嗰邊二千四嗰邊佢有冇一隻好突出嘅馬嘅哦係啊，我就係係啦。咁馬女啊點解要講咗先咧？嗱呢只 Enable 咧其實就係、 阿都拿王子啦，呢件彩衣啦，我哋叫做話，咁佢咧就誒嗱，佢、老豆咧就係、其實大家都會好熟嘅，就係、前海船門大賽嘅冠軍，唔係前英皇錦標冠軍講錯咗，天賜進區啊，嗰只叫 Nation 誒、唔記得啦，佢總之中文我記得就譯做天賜進區嘅。嗱、如果大家今年有睇大不列顛錦標咧，我賽前喺度講嗰只列根總統，我成日。 叫人哋，喂呢只誒嗰場買得嘅咧，佢、就係天賜進區嘅乜嘢嗱，咁佢咧就係、其實個配種佢就係 Sutterswell 嘅近親繁殖嚟嘅，我記得唔記得三乘三定係乜嘢，咁咧就着阿多拿王子嗰件衫，咁你而家見到佢誒、呃、兩場橡樹都贏得咁輕鬆咧，咁有説咧，咁佢應該下一場就會跑約克郡橡樹，跟住咧就就會跑海船門啦，嗱而家贏到咁輕鬆咁。相信咧佢咧。 誒、跑贏海船門嘅機會其實都係叫糊嘅，因為你要記住佢除咗海船門要讓佢十磅啊，因為今年就縮窄咗個讓磅，但係佢因為佢馬會佢再讓多幾磅嘅時候咧，佢、嗯就真係好好跑嘅。咁另外一隻咧就係 Winter 就係講酷摩就係呢兩呢隻咧就其實就橫掃晒三歲嗰啲一里嗰啲路線嘅，即係馬女嗰邊嘅佢玩晒。即係今年歐洲其實就係呢兩隻馬女就可以叱咤風雲啦。咁 Enable 其實就而家喺歐洲 其實就好受注目。咁另外仲要講多一樣嘢，Enable 啊練嗰個係邊個咧？高士登啊嘛。騎嗰個咧就係戴圖理，冇錯啦嗱，所以咧 戴圖理咧誒贏完呢場馬之後咧，佢之後嗰幾日跑馬，佢發覺咧自己咧有啲唔舒服啊，已經係即時選擇係休養，唔、嗯跑住啦。其實咧就心中有馬，我相信佢就係、絕對係啦啊，佢心中有係有邊兩隻馬咧？一隻就係呢隻 Enable 啦，就希望就係、 呢個金號角嘅組合啦，咁樣就加埋鴨都啊鴨都牛王子，其實都即係佢可能佢養馬嘅量，即係佢商業嘅價值，佢或者 佢冇古摩亞嗰啲叫做，其實就唔係話冇佢咁叻，就冇佢咁出名，即係只係我我只係應該用呢個形容詞就會好啲。咁但係你都見到啦，誒、呢、個鴨都牛王子其實近呢幾年佢都好多好馬啦，富林特棍啦，大家見到啦，梵梵高高爾爾啦，係啦，梵高爾而家仲開枝散葉，好不得了係添啦，啦，係咪？咁你跟住再睇到呢一隻啦，咁南半誒 誒南誒誒北半誒北美洲就有呢隻 Arrow 奇啦，呢隻呢隻全取啦係啦，咁啊幾隻。即係佢加埋呢一隻 enable，咁其實就係話佢係一定係要去攞晒所有， 即係佢係要贏盡，所以所以大圖理都唔係。另外大圖理就揸住呢隻奧維里亞啦咁樣，咁其實就大家真係要留意住呢隻 enable，冇錯睇住佢點跑嘅咁樣就。因為呢個佢都佢因為係啊誒皇家亞士谷就跑唔到啦嘛，因為傷咗啦，咁啊跟住就出復出咗，就憑呢只馬就幫佢包辦咗。即係嗰個橡樹咁，頭先嗰場愛爾蘭橡樹都贏得非常之清脆利落，咁啊都係咁講啦，即係大圖理都始終都係即係而家喺嗰脱叫做 誒、近能啊嗰啲退咗之後咧，咁佢都仲喺度，即係而家佢係慢慢咧係做緊近能嘅嘢。咁我我成日都覺得即係大圖理而家去到佢呢個境界，即係佢話哦，一覺得咩就唞，佢冇咗嗰個壓力，又冇話要掛邊個，冇又冇冇老細壓力。咁同埋阿都拿王子同佢都係有啲淵源嘅。如果大家仲記得上一季，即係你你放誒、呃你負責你舊年你你誒。呃去選舉去選舉嗰陣時咧，咁我嗰陣時都做過一集咧，就係咧 大圖理咧，應該我唔記得咗係三千五百場定係三千八百場咧，嗰嗰、個嗰、個嗰個大位啊，嗰場頭馬就係正正就係阿都拿王子俾佢嘅，所以咧。即係你睇到咁樣一個人脈嘅千絲萬縷咧，所以結所以我覺得就即係佢誒誒去到呢個境界，佢根本就係、 佢可以做啲佢中意做嘅嘢，或者佢想做嘅嘢。咁我覺得我同埋呢只馬，即係陣間睇嗰個表，你就會明白㗎啦。咁我哋不如再講埋另一個大組啦。係啊，一嚟啊，一理組別又點啊？不呢個就係如一路睇片一路講啊！嗱，呢個就係一理組別，就係我哋成日講嗰個經典嘅重現啊，就係、好似短途咁樣啊，係啊就係、誒、古摩亞鬥呢、個誒、誒高多分，高多分啦，我哋我哋可唔可以下睇睇片先啊係睇片啦。 咁啊，我哋首先呢條片其實睇過嘅，之前就睇嗰只誒丘吉爾啦，係啊咁樣就贏呢個愛爾蘭嘅二千堅尼啦。咁後面嗰只就係軍雷暴雪啦。咁軍雷暴雪其實跟住。 都贏咗場一級賽噶啦，係啊贏咗法國嘅 Jean Pa- Jean Prada 啦，不過嗰場 Jean Jean Prada 大賽得得五隻馬跑啊，係又誒咁佢都贏得好輕鬆嘅，咁啊又係嘅，見到啊藍衫古魔鬥高多分啊，又呢場都係係得五隻馬啫係啊，咁呢一場又係啊，其實大家睇過聖詹武士皇宮咁樣就係呢隻炒鬧不休啊，咁丘吉爾其實就喺後邊就差唔多已經係。玩完㗎啦，咁樣就咁啊！白帽藍衫嗰日就軍雷暴雪啦，入邊又係古魔啊，轟炸大戰喎，咁呢只係啊嗱咁所以又係講個古嗰個古仔啦， 就係、誒、深藍衫又係又係古魔啊鬥高多分嘅兩個組別都係咁樣嘅，即係短途同一里都係。 都係咁樣嘅，咁呢所以場炒樓不休有就贏得好清脆啦係啦咁樣就誒、好啦，咁另外跟住就睇呢一場啊，就列卓斯特呢一場就係女王安妮錦標啊係啦嗱，咁呢一場就誒庫摩就誒嗰嗰只馬渣啲啦，咁樣就咁啊連長嘅一里馬佢玩晒噶啦，基本上就冇其他馬可以威脅到佢噶啦。咁呢只列卓斯特咁都屬於叫做今年咧就留翻嚟跑一里。嗱，佢同只炒牛不休咧就令因為呢一隻馬令到只炒牛不休咧就上咗去跑二千，就睇翻佢跑嗰場日食大賽 啦咁樣。咁變咗咧，咦只炒牛不休試下跑二千都得喎。咁啊變咗咧就係話高多分今年嘅短途啦。一里啦，誒、中距離啦，我哋叫二千米啦。佢三關都有馬，有有有隻好惡嘅馬擺咗喺度。冇錯咁咁古摩亞亦都係喎。誒、短途就係嗰只誒巴洛妙筆啦，一里就係揸住隻丘吉爾啦。 咁而二千米咁佢亦都有隻誒、高地之母喺度啦。係咁其實就係呢，咁其實就所以我成日就正正我成日講嗰樣嘢啦。真係時光點解就成日講嗰樣嘢就係話時光倒流啊，就係、高多分鬥呢、個誒惡霸誒就係、古摩亞就係咁樣嗱，值得一提嗰隻炒牛不休咧，其實咧同誒古摩亞嗰個配種嗰、個嗰、個唔係同高多分嗰個配誒近年嗰、個。養育育馬嗰個 指標咧，佢係有個好明顯嚴重嘅修改嘅。點解咁講咧？古魔啊，因為呢只炒入不休個老豆啊，叫 Acceleration 啊，叫盡歡騰啊。咁盡歡騰咧，當年咧喺歐洲咧就係俾佢之前喺澳洲跑開嘅，但係咧就喺酷就俾酷酷魔就買咗落歐洲跑啦。咁我長話短説啦。咁跟住咧誒就咁佢之後就攞咗嚟配種啦。咁而家其實佢係酷魔嘅種嘛，而呢只。炒立不休嘅媽媽出嘅天文學家，即係成個都係古魔啊組合，但係就着件深藍色衫跑嘅， 咁所以就係咁樣，咁所以就變咗佢成個路線亦都轉咗，佢亦都而家佢買完啲馬，佢亦都係留翻響高多芬，即係高多芬買完嗰啲馬咧就唔會轉翻落去佢個私人練馬師嗰度，就會響翻佢原本所屬嘅練馬師，即係好似高士登啊嗰啲咁樣嗰度嘅，所以你就見到高多芬已經開始做得翻起啦。其實呢個亦都係一個好主要嘅原因嚟嘅。係啦，咁啊講下只列卓斯特啦。咁、其實嗰日咧，如果大家睇翻頭先嗰場安妮錦標咧，咁其實嗰場馬佢 即係當然啦，當時佢係全熱門姿態啦。咁你睇到佢初都末段，你見到佢啲左片右片，但係最後收正都贏到。咁但係咧，值得一提嘅就係嗰場馬咧，佢係破咗。誒、亞士谷馬場，即係皇家亞士谷嗰場賽事嘅紀錄嘅，嗰場嗰場嗰嗰場佢跑到一分三十三十七秒幾嗰個係啊，總之破咗紀錄啊。總之係破咗紀錄啦，所以一個，所以跟住你睇翻落去，好似之後嗰啲咧，誒誒嗰個嗰、個，你睇到即係憑 住嗰樣嘢，你睇到佢嗰個評分同丘吉爾係明顯有分別。好啦，跟住我哋講埋中距離，中距離啦就。誒、不如係啦，我係啦我哋睇埋先講睇埋中距離啦，我哋睇埋最後一條其片。實中距離就好渣嘅，今年其實老實講，因為咧大家都知啦，嗰只 Wings of Eagles 即係呢場跑第三嗰一隻咧，跑完呢場就掛咗單咁嘅巨英杯中啊，巨咩拍翼啊嘛？係啊，巨英拍翼啊，即係 call 錯萬里嗰只啦咁樣。誒、 喂，咁跟住就咁呢場贏嗰只就卡帕嚟到，但係呢只咧都係葉森打比跑大陸。嗱，金庫神偷咧換咗斯慕靈跑嘅呢一場，咁啊連續兩場都上名，但係就唔似有好大，咁變咗就係話今年歐洲嘅就咧，嗱反而要睇呢只啊巴米托。誒、佢已經係贏咗法國二千堅尼同埋呢個法國打比。嗱，咁佢下一咁咧而家法國咧就係最行情最高漲嘅三歲馬，即係出邊嗱，咧而家鏡頭係啦再邊開始冚緊上嚟嗰七啊係，啦，咁咧就人哋就攞佢同只好 戰王比啦，而家就係開始嗯呢一隻馬。咁佢下一場咧就係跑奧蘭奴太子錦標，跟住就會跑愛爾蘭冠軍錦標。咁就睇下佢跑二千定二千四。好啦，最後就睇下我哋呢只。叫做誒，呃曾經係符碌嘅符碌馬王咁但係而家就唔算係啦，而家就唔高地之母啊，高地之母啊，贏下又有啲，贏下又有啲啊，特別今年咧高多分咧，唔係古魔啊連長馬咧，佢好多都失收咧，咁啊就真係呢隻要靠佢真係單天保至尊係啦，咁啊佢亦係都 贏得好輕鬆，咁啊後邊嗰只誒之前贏過佢嗰只李健皇冠都補重就搞掂咗啦，咁樣係啦。咁好啦，跟住我哋睇埋場日食大賽嘅，就睇下嗰只當代名將出邊大愛當。咁呢一場嗰只受分用着就有啲受咗嘅，咁佢就而家就有啲 upset 啦，咁出咗嚟。咁但係咧入邊嗰只全藍衫嗰只咧就係炒牛不休，所以咧炒牛不休其實咧第日就係會跑二千嗰個組別嘅。咁當代名著咁就誒、呃、幫阿斯圖德啦，就再贏一次日食大賽。咁但係個水 準都係即係連長馬，暫時我亦都覺得係。都去到，如果真係對住 enable 嗰啲唔夠嚇，不如我哋睇下嗰個表嘅。係啦，如果係咁我哋差唔多啦，咁我哋俾嗱，即係綜合咗俾俾個表大家睇下啦。咁其實都好都好簡單嘅啫，因為咧今點解今次會多咗一堆馬？因為其實都頭先都噏咗一大堆馬都有跑啦，咁所以跑完都有啲有啲分。咁啊，其實都值得，其實。 頭嗰兩匹都冇乜特別噶啦，都係善取一百三十四就對呢個雲絲仙子善取啊，今晚跑添啦善取。就今晚復出啦，就今晚復出啦，睇下佢跑成點啦。咁啊，雲絲仙子咧，亦都喺下個禮拜一咧就會試習，亦都為咗佢復出就開為三第三度衛冕呢個郭士頓咧就開始努力啦。咁下個禮拜一咧佢就會喺誒、呃、蘭域馬場咧就會試習嘅，咁啊應該到時咧。 都都都好多好受注意嘅啦。咁至於列卓斯特咁啊，一百廿四分就排第三。咁啊，頭先都頭先你提到嗰啲丘吉爾啦、誒、高地之母啦，咁啊亦都係誒、加埋隻誒喜特萊同埋呢個木球能手咧，咁就以一百二十三分咧就平排第五位。咁跟住啦，一百廿二分咧，咁就有三匹嘅，咁啊 一匹泥馬，一匹泥地就兩匹草地，咁啊泥地嗰匹咧就係、今年嘅肯塔基打比盟主啦，嗰只常常有夢啦，Always Streaming 啦。咁啊，至於咧就係、誒、短途馬，即另外嗰兩匹草地馬咁都同時都係短途，咁就係呢個上多湖啦。咁就同埋呢一個嘅奧維利亞啦，咁就因為奧維利亞就係因為佢贏完嗰場皇席錦標，贏到咁輕鬆，從而咧就嗰、個排名咧就同隻上多湖咧就平， 就喺嗰個短途馬嗰度就就成成為最最高分嘅短途馬。咁跟住就巨橙啦，咁巨橙就即係憑住佢贏咗嗰個亞視亞視谷金杯谷金杯。咁就攞到一百廿一分國際評分咧，咁其實呢場都係久違，即係等咗好耐嘅 Group One 嚟㗎啦。咁啊同時同時一百廿一分有啲咩馬咧？咁啊頭先講嘅巴洛妙筆啦，咁啊另外就係、誒、 Enable 啦，呢只就海船門大賽而家嘅係啦，大熱咁呢門啦匹就英愛嘅橡樹盟主啦。咁至於咧。 誒、日本馬咧，咁就最高分暫時就係另外兩匹啦，咁就係、北部園區北部園區李健同埋呢個皇冠李健皇冠啦。咁啊，北部園區咁就好明顯，即係其實一路都都係一百廿一分。咁啊，李健皇冠就喺寶重贏到佢嘅，咁啊，所以就平頭啦。咁至於咧，跟住再落少少啦，一百二十分咧，咁其實都有一大啦，得大炒又不休啦，一大堆馬嘅見到只係啦誒誒受分封爵啦，另外嗰只 Handsome 咧就叫豪心，即係輸俾嗰只強擊。 杜拜草地大賽跑第二嗰只啦，係啦。真米加啦，另外嗰只你見到嗰只叫 Burrito 咧，就係今年咧亞視谷三級賽誒、三歲三級賽澤西錦標嘅冠軍嚟嘅。係啦，係啦，咁跟住就一百二十分見到有呢個金沙軒嘅冠軍食維先啦，香港我哋見到有紅衣醒神啦，奧斯卡都上係啦，咗名，就因奧斯為卡就因為贏咗嗰場嗰場誒誒三級賽三級賽啦，係最後嗰場精英唔知精英乜鬼嘢啦係啦。咁另外啦，嗱誒。 李健李健係咧，另外嗰匹李健光轉咧 Satolo Diamond 咧，咁就同埋呢一隻誒金之霸金之霸 Rady Oro 咧，咁就同樣都係一百二十分。咁另外佐治勳章都係一百二十分嘅係啦，咁啊可以翻嚟啦。咁啊其實都同大家概括講過呢個表啦。咁啊。大致上嘅變動都唔係好大，咁啊升其實上反而你話升即係嗰個同上一期升得最嗰、個幅度比較大啲咧，就係、隻巨橙啦、奧維里亞啦、 誒、巴洛妙筆啦，咁同埋就係誒誒呢個李健皇冠，咁其實就當然其實講嘅係一分嘅啫，跟李健皇冠嘅話，咁下一次呢一個表公佈咧就會喺八月十號嘅，係咁所以咧就即係暫時嚟講都睇下啦，嚟緊嚟緊誒誒今晚睇下善取復出係咪可以又換敵咁樣贏啦，咁啊大致上就即係同大家都總結咗一個半年結呢個歐洲歐洲馬歐洲馬壇嘅半年結，咁啊今集嘅節目都其實都去到呢度都差唔多啦，咁啊嗱嚟緊 咧嚟緊咧，咁啊最誒阿啦啦咧就。暫時要休，係啦暫時你就休息一休息一休息一休息一陣幾先啦集啦，其實休息幾集啦，咁啊暑假咧你就暫時就休息就可以退下火線先。咁啊嚟緊下一次咧，我哋嚟緊咧就會誒、呃我就會其實就呢、個暑期我就有幾個專。即係做咗幾個專題咁樣，就同大家即係討論一下一啲一啲馬圈發生嘅嘢啦。咁但係咧喺最後結 節目結束之前咧，咁其實咧頭先咧都都講過揭曉咗嗰個告東尼獎。係啦。嗰、個嗰個答案啦，咁就係梁家俊啦。咁啊參有參加咗我哋呢個比賽嘅朋友咧，咁其實咧我哋都已經準備咗咧，就即係誒即係講到係今日咧就會進行抽獎嘅。咁啊都重複一次講翻俾大家聽咧，就有啲咩獎品啦。咁第一頭誒、呃、頭獎咧就會係有一張咧誒、呃我哋八月十八號嘅 My Radio 台慶嘅席券。咁另外就加本誒。呃 安田紀念嘅官方馬寶，咁就係啦啦帶翻嚟嘅。咁另外另外仲有三個獎咧，就亦都會各得一本呢、一個誒、呃安田紀念嘅馬寶啊。咁啊為咗公平起見咧，嗱，咁因為咧即係為咗希望就係俾俾大家誒、呃即係有個公平嘅機會啦。咁我哋咧第一個抽咧就我就揾啦啦阿啦啦幫嚟抽。我哋第一個抽咧就抽咗嗰個大獎先。哦，呢張係啦，咁你講俾大家聽邊個贏啦？ 叫做 Raymond 歐，係啦，咁啊 Raymond 歐啊，咁就恭喜你啦，咁你就可以攞到呢一個席券同埋嗰個馬寶嘅，咁你抽埋嗰三個啦，三個係啦，啊，我一個兩啊，呢度三張。好，咁啊你讀好啦你，你你讀啊，我讀啦。Chan 通汪係啦，呢個係啦，汪汪春東啊，呢個應該係係啦， Deck Ten 係啦係啦，Derek Tan ，Derek Ten 係啦。 Archie Pan 係啦，咁就嗱，咁就恭喜晒呢三位啦。咁我陣間咧就會喺誒誒我哋個 fan page 嗰度咧就會公佈正式公佈翻呢幾個答案啦。咁就到時咧就麻煩你哋呢幾位咧，即係頭獎嘅 Raymond 歐啊， 咁就另外就 Wong Chan 通啦、Archie Pan 同埋 Derek Tang 咧，咁就將你哋你哋 PM 翻你哋個電話號碼俾我咧，咁就我就會約你哋咧就上嚟領獎。好咁今集嘅時間就真係差唔多啦，咁我哋就要到下一次節目啦。嗱，因為下個星期咧就誒、呃 My Radio 有啲特別嘅安排啊，咁就可能咧就誒。誒，我哋個節目係我哋暫停嘅我哋嘅節目會暫停嘅，咁就我哋要到八月頭咧，先至再同大家見面，應該係八月五號啊。其咁啊實都係唞三個禮拜，因係啊為跟住之 季誒、開季之前嗰一集咧，佢就要翻嚟做開季錦囊。係啦，咁我哋到時大家睇下我我哋之後係會點做，咁啊再一咁啊，即係啦啦就好好休息下，啊充下電，咁啊我哋咧就我哋就要到八月頭咧，咁嘅暑期馬期馬場 USB 就再同大家見面啦，咁就再見。